Allahun xhel-le ue ala falënderojmë vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë e lusim Allahun që t'i bekon dhe begaton takimet tona t'i bën të dobishmë për neve në dunja dhe të shpërblira ditën e takimit me të Ne jemi sonte në vazhdimin e ligjëratave tona dhe sonte do të mundohemi që me lejen e të Madhëruarit t'i japim fund surës El Gjin Por ka prej tyre që janë të mirë, janë besimtarë dhe që ndikohen nga fjala e Allahut dhe nga udhëzimet e Allahut tebareke ue teala. Kemi thënë se ky grup i xhindve është nisur në një mision të pandershëm. Kanë qenë të deleguar nga Iblisi për të shikuar se a thua vallë çfarë ndryshimi ka ndodhur Nga se këtë ndryshim ata e kanë vërejt në punët e tyne, se po vështirësohen punët, nuk po ju shkojnë punë si duhet. Andaj, me shiku se a thua vallë çka ka ndodhë në tokë. Dhe pa dyshim se kjo nismë e tyne ka qenë nismë Nismë djallëzore, nismë që shejtani e ka inicu, për të shikuar se çfarë hajri i madhë paska ndodhë që qenka nalë mundësia me bo sherr. Edhe kjo është ligj i Allahut xhel-le ue ala te njerëzit. Kur përhapet sherri, e ngulfat dhe ngushton hajrin, po edhe kur përhapet hajri, e ngulfat dhe ngushton sherrin. Këto janë procese të, domethënë, zgjerimit dhe tkurrjes në baza të vazhdueshme. Andaj këta e kanë vrejt se një tkurrje e pazakonshme po ndodh, një problem i pazakonshëm po ndodh dhe janë nisë. Por, është përmbys komplet misioni i tyne. Nga një mision i keq, ata tashmë janë kthy në misionarë të mirë, janë ndikuar nga fjala e Allahut tebareke ue teala, nga fjalët e Kur'anit, nga fjalët e shpalljes dhe janë kthyer me një qasje krejt ndryshe tek populli i tyre. Për këto lajme që vijnë nga bota e padukshme, nga e fshehura, Allahu na flet për të. Dhe pastaj kemi marrë edhe në vijim të nderuar vëllezër dhe motra ndikimin e Kur'anit te këta njerëz, te këto te këto krijesa, te xhinët. Si nga aleatë, madje jo veç aleatë, por, por e, e, e, e, elitarë të afërt me iblisin. Janë shndërruar në njerëz, në krijesa të afërta me Allahun tebareke ue teala. Dhe kanë dhënë një shembull me të vërtetë, një shembull të madh, mbresëlënës, të mrekullueshëm se si ka mundësi njeriu me ndryshu. Sa është e mundshme me ndiku Kur'ani te ti? Sa është e mundshme fjala e Allahut xhel-le xhelaluhu me bo ndryshimin n'jetën tonë? Ngase as na kemi s'un e paramenu, madje as nuk guxojm me menu, sa mundet Kur'ani me na ndryshu. Ndërsa e kemi shembujt e sahabëve, ku kanë qenë ata? Në çfarë niveli kanë qenë të degradimit, të të të të, të degjenerimit, të shthurjes e kështu me radhë, por janë bërë në nivelin më të lartë të formimit dhe edukimit. Edhe xhinët janë kështu a? Andaj surja El Xhin të nderuar flet për shpalljen Flet për thirrjen, flet për ndryshimin, flet edhe për bartësit e shpalljes, ata që kanë mision n'jetë tyne, ata që synimi i tyre në jetë është që mënyra të ndryshme të kontribuojnë që njerëzit të ndikohen nga fjalët e Allahut, të përmirësohen me fjalët e Allahut. Ata që kanë këtë mision në jetë gjejnë udhëzime të mjaftueshme dhe koxha interesant në suren El Xhin. Dhe xhinët pasi që kanë folë për pjesën e ndikimit, kanë filluar tashmë të rrëfejnë për jetën e tyne. Domethënë, për ato, ato e, veprimet e tyne djallëzore, për ato misionet e tyne, domethënë, dashakeqe për t'devijuar njerëzit, kanë fillu me u rrëfy, kështu kemi qena, këta kemi qena. Dhe vazhdon rrëfimi i tyre edhe tutje edhe në disa ajete. Deri më tani, ata kanë folë për periudhën para ndikimit, para Islamit, me disa, me disa përjashtime që i kemi trajtuar në takimet e kaluara. Tashmë po flasin për situatën pas shpalljes. Po, fle, po, po, po flasin ajetet për situatën pas ardhjes së Muhammedit sallallahu alaihi sallam. We enna minnel muslimun, prej neve ka musliman, tamam, musliman, me emën musliman, we minnel kasitun, musliman, tash kallzojnë çka i bjen me kon musliman. Ngase koncepti musliman nuk është i kuptuar si duhet nga shumë musliman. Tash xhinët tregojnë çka i bjen me kon musliman. Edhe kur ata tregojnë, nuk domethënë se ata e kanë mirë sa t' flasin. Mirëpo, kur Allahu xhalla xhelaluhu e shënon këtë deklaratë në Kur'an i bie se merrni mësim. Merrni mësim qysh këta e kanë kuptu islamin. Prej ku e kuptun këta islamin? Ku e morën vesh këta se këto kështu muslimani? Nga ajetet e Kur'anit. Në Kur'ani t'mëson si me kon musliman. Ai që tenton me u bo musliman jashta udhëzimeve të Kur'anit deformohet. Nuk ka mundësi me kon i plotë. Qoftë në qoftë nivelin e koncepteve, kuptimeve, edukatës, moralit, mirësjelljes, adhurimit, besimit, çkado qoftë. Nëse për gjitha këto nuk është Kurani referencë dhe atij nuk i kthehemi për punët tona, do të jemi musliman të deformuar, ndoshta edhe fare musliman. Prandaj këta tash fillojnë me nda, me nda shoqninë e tyne karshi shpalljes. Ngase njerëzit shoqninë ndan në forma t'ndryshme. Në formë të ndryshme. Varësisht kush e përcakton ndarjen. Këta po flasin për shpalljen e Allahut xhallahu që ka ardh në tokë, si janë nda këta? Wa anna minna al-muslimun. Prej neve ka musliman. Kështu Allahu i qet, musliman. Në këtë shprehjen musliman ka shumë kuptime. Wa min al-qasitun, shiko sa preciz kanë qenë. Sa thellë e kanë kuptu çështjen. Wa min al-qasitun, tha prej neve ka musliman e kur erdhi çështja e jo musliman nuk tha kafirun, po tha qasitun. Ngase realisht ka musliman, i nënshtru Allahut, besimtar, dhe ka kafirun, jo musliman, kul ja ejjuhel kafirun, domethënë terme kuranore, që Allahu xhelle i ka përmend, jo, këta nuk i ndajtën kështu njerëzit, edhe këtë ndarje kështu Allahu xhelle po jau aprovon, minnel muslimun, wa minnel kasitun, musliman tash e shohim çka është, e kasitun çka është, pse kanë përdor fjalën kasit, Të nderuar vëllezër fjala qist në gjuhën arabe subhanallah është nga shprehjet që domethënë përfaqësojnë dy anë të kundërta të kuptimeve. Qist në gjuhën arabe është drejtësi e kast është padrejtësi edhe. E fsharak apo çkado tjetër. Këta kasitun këtë pala tjetër atë që i takon Allahut ia dhanë dikujt tjetër e kemi marrë n'fillim atje se këta kanë thonë na kena besu, na kena, na, na kena menu që njerëzit e kena para kësaj, na kena di që se fihuna, ai mendjeleti jonë, shejtanit, iblisit, ashtë dhe i dhe okona i, i pari tyne, ma i dishmi, tash po dhe mendjeleti. E kanë besu që ai nuk thotë fjalë pa lidhje, ai, nuk rren, kanë besu. Ia kanë jap iblisit atë që i takon Allahut. Ia kanë jap idhujve atë që i takon Allahut. Ia kanë jap njerëzve krijesave atë që i takon vetëm krijuesit. I janë nënshtru krijesave sikur duhet nënshtruar vetëm krijuesit. I kanë besuar krijesave sikur duhet besuar vetëm krijuesit. I kanë madhnu krijesat sikur duhet me madhnu vetëm krijuesin. A s'është kjo padrejtësi? Nuk është padrejtësi të nderuar që njeri m'i jap krijesës atë që i takon krijuesit. Paramendoni për shembull veç deri në këtë nivel sa është padrejtësi. E paramendo kur dikush i jep krijesës atë që i takon krijuesit, nëse krijuesit s'i jep as atë që ia kallon krijesës. Kjo çfarë padrejtësi është? Shumë e madhe. Domethënë veç m'ia dhon krijesës atë që i takon vetëm krijuesit është zullum. Ç'kjo është shirk? Inna shirka la dhulmun adhim. Allahu tha shirku është padrejtësia më e madhe. E paramendo kur dikush shkon hala në nivel ma të ulët të degradimit, e jap krijesës atë që i takon Allahut vetëm. Ndërsa Allahut nuk e jap as atë që i takon krijesës. Domethënë, sikur që ka thonë Jahja ibn Muadh, rahimehullah, në raport me kujdesin e njerëzve për do punë, e mos kujdesin për do punë, ka thonë Jahja ibn Muadh, Sikur njerëzit t'i ruheshin dhe të punonin dhe të kenë kujdes nga zjarri sikur ruhen nga varfnia, kishin me hi në xhenet. Njerëzit me punu për xhenet, me përkushtim, pa lodhje, me angazhim, me sabër, sa punojnë për dunja, xheneti ma shumë s'lyp. Ma shumë s'lyp, bile ma pak lyp. Prandaj njerëz çka i jepin krijesave, Allah ma pak e lyp. Krijesa ka kërkesa t'vazhdueshme, kurrë s'nalet ato, se ai ka nevoj për ty. Ama krijuesi, ne është ka si tonë, ka E tash kalzon kush a musliman. Fe men esleme, fe ulaike teharrau resheda. Shiko tash, aty tha, ve enna minnel muslimun, prej neve ka musliman, apo, tash nuk po kalon me thonë, e sa i përket muslimanve, jo, tash po kalzon kush u bon musliman, a kupton, qikjo ka shumë rëndësi, Dorëzim për Allahun xhel-le xhelaluhu, t'i dorëzohesh shpalljes, t'i dorëzohesh argumentit, t'i përulesh Allahut xhel-le xhelaluhu. Jo ta kontestosh me mendjen tone, e ta refuzosh me epshin ton, e ta kontestosh me përvojën tone, me mençurinë e aftësinë tone. Kjo islam s'është Çfarë kanë bërë këta? Do nënshtrimin ndaj Allahut azze ve xhel, vëllezër, përulja, kjo cilësi e islamit e kërkuar, është, është maja e suksesit në jetën tonë, apo. Domethonë, maja e suksesit tonë në jetë është me konë musliman. Po për me arrit deri te majet, cila është rruga? Shiko sa bukur këta, këta, këta, këta, që kuptimi njëri, është thellë e kanë kuptu fenë e Allahut. Fe ulaike teharrau resheda, e çka o teharrau? Teharri, vllazën, n'gjuhën arabe, që ka ardh te ajeti, teharri është kur dikush, domethonë, kur dikush, Ë aq fort bën përzgjedhje, aq shumë kujdeset derisa të merr vendim, saqë do nuk merr gjithçka atë. Teharri është kur ka shumë oferta, kur ka shumë zhurmë, apo e tash ti nga frika se po gabon shumë i kujdesshëm je, a kupton. Qikjo teharrau, a kupton. E këta teharrau çka, këta çka, çka kanë kërku gjithmonë, kur sarë kanë një çka çka kanë kërku gjithmonë, kanë kërku qet rushdin, apo, udhëzim, e qiky o musliman, a kupton, qiky o musliman. Koha e tyne, xhinët që kanë ardh tek pejgamberi salallahu alejhi ve sel-lem, e kanë di se koha që ata jetojnë koha e fesadit, se ata kanë konë vetë fesadxhi, apo, Prandaj vllazën edhe disa dijetarë kanë thonë se nëse në kohën e tyne është dash me bo teharri me kqyr kon po ngon që s'ka pas shumë që kanë fol në atë kohë apo çka ta merr mendja n'kohën tonë sa duhet me pas kujdes kon po ngon pej kujt po merr te kush po shkon apo Kur ka shumë oferta, kur ka shumë thirrje, kur ka shumë fjalime, kur ka shumë materiale, kur ka shumë produkte, kur ka shumë interesa, çysh me kon, çysh me kon kërkesa jote, çysh çysh me lypti. A në videon e parë që gjen n'YouTube? A në librin e parë që gjen n'treg a? A në përgjigjen e parë që e gjen prej dikujt? Është pshtjellë tregu i përgjigjeve, apo? Është degradu tregu i produkteve, ka degradim, gjithçka ka në treg. Prandaj, ai që u mësu me hongër ushqim të shëndetshëm, apo? Sot e ka problem me gjetë produkt t'shëndetshëm, se po e shohim se madje edhe ata që Edhe ata që ndoshta po licensohen për bioprodukte, po e keqpërdorin licencën për të futë lloj-lloj produkti apo. Andaj çka po flas për këtë licencë, po flas për kompanitë që i ka për obligim shteti ata me i ndjekë me shiku çfarë po bëjnë. Por po shohim Për shembull, të zëmë, sot, a ka, a ka lloj-lloj produkti në treg, për me hongër, a ka, kurrë ma shumë s'ka pas, shkon market, me dhjetra, me dhjetra, domethënë, e, e, e, e, e, produkte qumshti, gjona, apo, me dhjetra e dhjetra ambëlcina, me dhjetra, kurrë s'ke pa, gjithçka ka, ka, çka s'ka, apo, Shtimi i produkteve a ka qenë në favor të cilësisë apo në dëm të cilësisë? Në dëm të cilësisë apo shtimi i produkteve ka dëmtu cilësinë. Prandaj, simbas ekspertëve po flas, kurrë nuk kena hongër ushqim ma të pashëndetshëm se sot, apo. A janë përhap smundje, probleme te njerëzve, gjithfarë, apo, janë, janë përhap lloj-lloj komplikime shëndetsore, për çfarë arsye? Për shkak se i është lejuar lloj-lloj mashtruesi në treg me na shit bukën tonë. Nëse kështu te buka e barkut, e te ushqimi i barkut, qështu është, apo? Çka ta merr mendja te ushqimi i mendjes e i zemrës, atje çka bëhet, apo? E n'at treg, kush e kontrollon at treg? A ka sot, ka, sot ka autoritet shtetnor që kujdeset për mbikëqyrjen e ushqimit apo a ka autoritet? Shumë shpesh alhamdulillah Allahu i dhashtë sukses, munohen me i kap matrapazt që dojnë me na helmu me mashtrimet e tyne për të përfitu në xhep. Po megjithatë ekziston një farë autoriteti që i njek ata. A ka autoritet që i njek mashtrust? e ushqimit të mendjes e të zemrës e të shpirtit, fatkeqësisht nuk ka më. Sa del dikush, apo, flet diçka çka kurkush s'ka thonë ashtu hiç absolutisht. S'ka bazë në fe kërkun. Çka ndodh me të? Kurgjo, mendim i lirë. Ka drejt. Kaq. Jo veç kështu, apo. Po në gjëra tjera. Prandaj është bo kjo teharri, ky kujdesi, kë po e ngon me ta mësu fenë, te kush po shkon, u bo, u bo, u bo shumë i komplikum. E shumë kujdes. Kujdes vëllezër, apo, se ka edhe që nashta kajnë, nashta edhe shprehin, lloj, lloj, lloj, lloj veprimi t'jashtëm me të bo përshtypje, por mos u merr me të jashtme. Merrni me përmbajtjen e para dhe merrni me jetën. Merrni me jetën. Po. Ai i cili ka probleme serioze me fe t'vet, s'mund me ta msu fenë apo. Sinqerisht, kjo teharri, lypeni mirë pi kujt po merrni, apo. Ngase në kohërat e devotshmërisë, Ibn Mubareku tha, inne hadhel emre din, kjo punë është punë feje, fendhuru ammen te'khudhune dinekum, kqyrne pi kujt po merr fenë, kqyrne pi kujt. Vallahi sot të nderuar vëllezër, s'po flas te na, unë, dynjaja është ma e madhe se Kosova, Unë po flas në nivel global, përgjithshëm, se realisht ne jemi pjesë e tregut global, po përkthehen video, po përkthehen gjithçka po na vin. Po, e sheh po mjekrosh, mashallah, kur po sahab me konë. Ama kur sheh çka flet, neudhubilah, Ai që të mëson m'u pajtu, pse ata pastaj nuk dojnë punë tjetër, po a t'mëson m'u pajtu, të mëson mentalitetin e bashkimit, jo të ndarjes. Teharreu resheda, me pas kujdes pi kujt po merr, apo. Shumë e rëndësishme. Leni dilema shka, mos lexoni gjithçka, mos ngoni gjithçka e me thonë se a çka po thotë, se një dilemë këtu me bo me hi, Allah e përleu me nxjerrë, është telashe me nxjerrë, Një dilemë me shku ka zemra është, problem me hjekë mastanej, apo. Kështu që keni kujdes, mos e ekspozoni veten rreziqeve pa nevojë. Ma, ruju, pej kujt po merr, pej kujt po ngon, me kon po rrin. Ngase është bo kohë e vështirë, është bo ku e fështirë. Janë shtu, janë shtu mashtrusit, janë shtu matrapazët, janë shtu gënjeshtarët, janë shtu injorantët, janë shtu përfituesit, interesgjitë, janë shtu në masë të madhe. Kjo nënkupton që duhet me i qilë sytë. Jo me ikë, jo panikë, jo frikë e panevojshme, por kujdes. Kaq, kujdes. Edhe për veten tone, edhe për familjen tone, edhe për fëmijët e tu, kujdes. Kujdes. Shumë nga ato produkte që janë pregatit për fëmijët tanë, apo, kinse filma vizatimorë, programe për fëmi, i gjejmë se janë të mbushura helm që prishin zemrat e fëmijëve tanë, apo. Kujdes, ti munsh me thonë, po rrin po rahat qetu, mundesh me, mundesh me shit besimin e fëmijës tand për rahatinë tande, është tregti e keqe kjo, apo. Tregti e keqe kjo. Veçanërisht për nënat, apo të kenë kujdes që mos të shesin fëmijën e tyne, edukatën e fëmijës tyne, mos të shesin për rahatinë e nejave edhe komoditetin e muhabeteve, ngase fëmiju i saj është prioritet. Kujdes me kon po rrin, kujdes çka po këqyr, ngase ta rëmbejnë, pi prehni ta rëmbejnë, vallahi në prehën e ke, ta marrin, a kupton. Pastaj mos u çudit çka thot, e çka bën, e çka flet, ngase e ke pas në prehën, kur ata veç e, e, e, e dirigjojshin pe largu, apo, e ti, me rëndësi që s'po bën zhurmë, po rahat po rri, a kupton. Parahatia e nënës për edukimin e fëmijëve është parahatia më e mirë e mundshme në dunja, a kupton. A e kuptuat? Lodhja që e bën me eduku fëmin është lodhja më e këndshme në dunja, a kupton. Edhe pse për njerëz është bo lodhja më e bezdisshme, a kupton. Për krejt ka sabër. Krejt ka sabër. Ama një dy dakika për fëmijët s'ka sabër. Ka sabër me ngu ato, ato, e me shku atje, e me pitë në... Krejt ka sabër! Ama për fmit e vet, kur ai flet diçka, kur ai ankohet diçka, kur ai ka nevojë me fol me te, o, thot, jo më lodhë, Allah, këta kryet. Po ruje kryt për fmit e tu, tani jepjau tjerve, për familjen tone, se situata është alarmante, lëndë djegëse e xhehnemit. Dome as s'u merr me ta qështë qështë më bëhet pa drejt, as çka më bëhet, s'a me rëndësi për ta. Çka këtë trajtim, dome, kjo është i, i, i njërus, apo, s'a me rëndësi këta. Me rëndësi është ti te Allah që njësë qështë këpashkanti, tjerët mos u merr me ta, për ta. Sikur të kishin me kon të përqendrum në rrug, për këtë përqendrum rrug dijetarët kanë jap tri mendime, vëtëm. Dy jonë kryesore, njëri është një kombinim i tri me i dy mendimeve. Po e them qëllimisht këto dy tri mendime, për shkak se të triat bojnë, s'jonë kundërshtim mes veti. Por dua të them se, kjo ajet flet, ue en leu istekamu alet-tarika, se Ne do t'u japnim ujë të bollshëm. Kishim me i dhon mirësi të shumta në dunja. Kush është grupi që Allahu po thot sikur të kishin me kon stabil? Edhe rruga që Allahu po thot për rrugën. Mendimi i parë dijetar është Allahu po thotë sikur këta kasitunt të padrejtit të kishin me këmbëngul me mbet në rrugën e padrejtësisë na prap kishim me i furnizu andaj pse po ju japim mos u mashtroni me menu se këta janë burra të mirë apëton e kuptoj? Ue en leu istekamu alet-tarika, jo nëse këta kishin me menu me u kthy, e na me i josh me shi e me bollëk me i kthy, jo jo këta jo. Ue en leu istekamu, këta edhe me pas vendos be me bo, që s'e ndrrojmë kurrë këtë mosbesim, edhe kurrë s'të besojmë, na apet i furnizojmë. Fakti pse na i furnizojmë, mos u mashtro ti, ti mos mat me xhepa, ti mos mat me kerre, ti mos mat me këtë punë, rri stabil, teharreu, Maje diskursin tënd që ti e lyp të vërtetën, dyshe ti, ti ki tjera standarde për të verifiku a është kjo e mirë, nuk është e mirë. Standardi jot nuk a dunjaja, nuk është, nuk është standard. Dunjaja të nërëzër është ndihmëse, është e rëndësishme, duhet krejt, po nuk është standard. A kuptu çka standardi? Kriter, nuk ka kriter. Pse edhe shqip e kanë kuptimin e istikamit, që çel kundër armikut. Qaty rrin edhe dej t'des nuk del pi aty. Një që ka vendos në qat istikam edhe me dek, kurrë mos me ndrru po. Le eskajnahum maen gadeka, na apet kishim me i dhonë bollëk pi qiellit, na apet ju japim. Li neftinehum fih, se sprovë kjo puna po. Na kur t'japim sprovojmë. E dyta, ue en leu istekamu alet-tarika. Sikur qita kasitunt, po edhe muslimunt, me mbet stabil n'rrugë t'Allahit xhel-le xhelaluhu, na kishim me jap atyne begati me bollëk, li neftinehum fih, edhe këta janë të sprovuar. Prandaj të nderuar vllezër, e kemi cek në raste të ndryshme, se shpërblimi i besimtarit për besimin e tij, për adhurimin e tij, vendin e ka në ahiret, jo në dunja. Dunjaja është vend i sprovës, me gjithçka sprovohesh, edhe kur ki je në sprovë, edhe kur s'ki je në sprovë. Andaj për shembull, paramendoni njëri me, menu se Kur e ka agjinu një muaj ditë Ramazanin. Një muaj ditë ka agjinu Ramazan. Si është bë ditë bajrami, i ka fitu, i ka fitu njëqind mijë euro, po thotë. A t'mi paska çu Allahu, s'është problem, po t'i harxhoj që tash qysh të bëhet. Jo, jo, s'e ke kry hala. Edhe këto njëqind mijë me kalëzu se, a po vazhdon me Ramazan a qysh po ia bon. Se do njerëz menojnë që si të ketë një sukses të caktum, tani lëshon kapak, hallakopën. Lëshon ka, ese, pëse Allah për në një manë? Jo, hala në sprovë je, hala është tu u shkru, s'e ke kry hala, kadale, kadale, mos u ngut. Lina fëti në hundë, krejt është sprovë, krejt është sprovë, edhe kur ki edhe kur s'ki, krejt është sprovë. Ata njerëzit habiten, vallahi dunjaja është e tillë, i habit njerëzit. Edhe besimtarët. Begatia është sprovë se a po falënderon apo nuk po falënderon. Kjo që po jep Allahu xhele shanuhu nga mirësitë e shumta, a po përkthehet në adhurim, në përkushtim, apo çka po ndodh? Çka po ndodh? Kur po ta dho kët, çka bën me kët? Çka je tu bo? A po e shfrytëzon begatinë sipas udhëzimeve të besimit, apo po e shfrytëzon begatinë sipas kërkesave të epshit? Që kjo është sprova. Edhe përgjigja jote në këtë pyetje është treguesi se a je përgjigj si duhet, a ke gabu. Apo e çdo begati që Allahu ta jep. Të ndozë, e kemi cek disa herë. Edhe po e them qëllimisht për të kuptu domon deri në çfarë niveli shkon kjo puna po. Miliardet Allahu me t'i dhonë. Miliardet Allahu me t'i dhonë. Jo mija, miliardet Allahu me t'i dhonë. Me pas gjysën e dunjasë tonë, në përmë. Nëse e menaxhon me iman, kurrë zarar s'të bën, në përmë. Kur? Ngase imani është ma i fortë se dunjaja. Nëse me dunja, nëse me iman, kanë pas njerëz shumë, kanë pas, po s'u ka lon shej. Apo? Ama në qoftë se jo një miliard, jo, dhjetë euro me i pas, me epsh, shirën një shërëtër. Apo, jo dhjetë euro, një euro me pas, një euro me pas, apo, me ja dhon epshit, hajt çka po ki qefti, që, aj me qat një euro hor të ban. E kuptohet? Nuk është problemi sa, problemi është kush është shefi, qiky është problemi, telashja. Na s'e kena problem sa kem, problem është kur duhet me i përdorë kan e vesim na, Kan e veti. Kan e veti çka me bo me këtë punë. Qikjo e problemi. Pa po një me se e kena, e kena huq adresën e dirigjimit të. Tjetërkush po dirigjon. O, po normal, o, normal. Pra na për shembull, veç me paramenu. E pse kjo është larg pi asaj çka folëm dhe të mëtë. Veç sa për me përafru si shembull. Nëse, nëse njeri e ka një konkurent, po e ka edhe armik. Se ka konkurent, po kanë miqësi, shtyhen, tjetër çka është, po, ka pak një zili në dozë, dë një okja, por, ama ka konkurent edhe armik, edhe armik. Edhe i thotë kqyre, unë e kam qit kapital, edhe i kam qëto. Qysh po thu ti me ja bo, pëtër? E pyt konkurentin armik a. Çka i thotë ky? Investoj këtu këtu, me i bo ma shumë sone? Ja, jo, Allah. Ai kqyr në rrugë dikun ku, sa ma shpejt, a din sa ma shpejt, shkojnë. A qeshtu? E parameno kur i thush epshit, epshit tand, apo? I cili thot pejgamberi sa, me ja dhon një luginë me dukat, thot edhe qikjo me kon ish bo boll. Qiti me i thonë, parameno, qiti me i thonë, qysh p'ja boj me qito para, thot. Çka po kjo, thot? Po ky t'merr në qafë mor Allah, po ky kurrë s'ngihet, thot. Ky veç ja shton, sa ma shumë i jep, ma shumë, Lakmon, ngase të nderuar vllezër epshin nuk e ngop sasia. A kuptohet? Nuk e ngop sasia. Epshin nuk e ngop sasia. Jo. Epshi nuk ngopet. Epshi menaxhohet. Në në boll kjo nga, po ala për të boll, duhet me ekzistu një autoritet, një autoritet i cili e menaxhon epshin, edhe ai sikur thot Ibn Kajimi rahimullah, e ngrit pendën e e ul pendën, sa, sa vyn për me ujit fushat veç qaq, a me ja lon njerit të pangopshëm, Digën në dorë, o tan këta ujë, kur ta lëshoj, të merr kejtë, botë, sa ujë, botë, sa mirë, apo, se ai nuk din me menaxhu me nevoja, ai menaxhon me, me atraktivitet, me interesant, Prandaj kujdes digën e dunjasë që e ki, sa të ki, kujt po ja len n'dorë, qikjo e telashja, po. Udhëzimet i ke marrë, begatinë e ke pasë, edhe je rebelu, ti e ke zgjedhë me kon i padrejtë për veten tone ma s'pari, pastaj edhe ndaj Allahut tebareke ve teala. Këtu vëllezër përfundon rrëfimi i xhinve, deri qëtu, deri qëtu përfundon rrëfimi i xhinve. Tash Allahu vazhdon me folë për Muhammedin, sal-Allahu alejhi ve sellem, misioni i tij për të treguar se këta xhind njimend ju mahnitin, këta xhind me këtë kuptim prej me janë besënës, ama kemi na një rob që është mbi xhinde, mbi krejt, po Muhammedin, sal-Allahu alejhi ve sellem, edhe njerëzit janë në pozitë më të favorshme me konë të mirë, se sa xhinët, nëse këta kanë arrit me konë qështu, këtu çka muni me konë ju, Deri tani ishim tu mësu, apo, dhe ishim tu marrë mësime, po mësime, shpallje, përmbajtja e shpalljes, çka ka? Këta u ndikuan, këta u ndikuan me përmbajtje të shpalljes, apo, xhinët, u ndikuan me përmbajtje të shpalljes. Tash, Allahu xhelle ve ala, masi na tregoi fuqinë e përmbajtjes, Kuptoni këtë drejt. Allahu xhelle ve ala na foli për fuqinë e përmbajtjes, për mundësinë e ndryshimit përmes përmbajtjes. Tash pas kësaj na tregon për rëndësinë e vendit ku e merr përmbajtjen. Ajo xhamia. Rëndësia e xhamisë në Islam është rëndësia e madhe. Këtu bën ndryshimet. Këtu bën lëvizjet. Këtu bën punët, ngase është shpi e Allahut xhelle xhelaluhu. Kjo shpi një adresë ka veç, një pronar e ka, Allahu azze ve xhel. Xhamia s'është e kërkujna. Menaxhimi po, i takon normal, duhet me pas institucion që i menaxhon normal. Ama kurkush nuk mundet me ia ndalu dikujt me hi në xhami. Prandaj ky është vend i përmirësimit. Ky është vend i unitetit. Xhamia është vend ku largohen keqkuptimet, ku largohen problemet e muslimanëve. Por fatkeqësisht ka ndodhë edhe në vakt të pejgamberit sal-Allahu alejhi ve sellem që ky objekt kaq i shenjtë, kaq i rëndësishëm për unitet, me u shëndru në një objekt ku realisht në vend të unitetit të prodhon përçarje. Në vend të bashkimit të të prodhon konflikt. Sikurse e kanë ndërtu munafikët në kohët e pejgamberit sal-Allahu alejhi ve sellem mesxhidu dirar xhamin që Allahu e ka qujt kjo është xhamia e sherrit ato i ka vënë mesxhid po pse pse e kanë ndërtu ata e kanë ndërtu ata xhamin pse ka pasë me pas xhamia shumë jo vëlla por për me zbeh rolin e xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, me i përça sahabët, mos u falni atje, falnu këtu. Se këtu u fal pejgamberi, këtu u fal pejgamberi. E kanë ndërtu xhamin edhe e kanë thirrë pejgamberin, hajde falu te na qtu. Posa u ka nisë me shku m'u fal n'xhami. I ka, gji ka thonë, aty kurrë mos e fal. Aty s'bën me hi. Se ajo u ndërtu për sherr, për të keq aty. Që i bjen se, domethonë xhamia nuk guxon asnjëherë me këto me qen vend ku njerëzit ndahen, me kon vend ku njerëzit bin n'konflikt, kurrë. Xhamia është vend ku pajtohemi, Xhamia është vend ku emri i Allahut madhnohet. Kjo është xhamia. Xhamia është vendi ku njerëzit Allahun e adhurojnë. Gjithë bashkë n'sexhde bin. Ja kujtojnë njëri tjetrin se një Allah e kanë, një pejgamber e kanë. Çka xhamia është? Nëse kemi harru jashtë xhamisë këtë punë për shkak dunjasë, tregtisë, punëve, vim n'xhami e kujtojmë kadalë be burra, kadalë se na 25 kemi, na një sexhde kemi, një Kur'an po ngojmë na. Këtë mundë me harru kur je jashtë xhamisë. Vim n'xhami e kujtojmë këtë punë. Wa anna al-masajida lillah, të Allahut janë. Nga ato që i ka ndalu pejgamberi sa me bo n'xhami është me kërku senin e humbur, ty të ka hup i joti. S'bën me lyp n'xhami. Për shembull të zëmë. Të ka hup telefoni. Të ka hup ora. Në xhami të ka hup. Nuk bën m'u çu n'xhami, o burra, më ka hup një sahat, kush e gjun, s'ban. Nuk bën se krijon problem, zhurmë. Por i thush, imamit xhamisë, nëse lajmrohet dikush, ose diçka unë e maj qeky. Imami ka mundësi me autoritetin e tij, por po du të them që duhet me pas disiplinë. Edhe fjala mesxhit, mesaxhid e ka shumës, siç kanë thanë dietarët edhe të vendit po, po të gjymtyrëve. Është shumësi i fjalës mesxhit. Nëse është mesxhit është vendi. Nëse është mesxhed atëherë janë gjymtyrët që me to bëhet sexhde. Allahu po thot: "Wa anna al-masajida" vendet e rezervuara për t'ju përulë Allahut, mos ja dorëzo kërkujt pos Allahut. Mos ia dorëzo kërkujt pos Allahut. E para që i nënshtrohet Allahut para ballit e para durve, para komëve kush është? Zemra. Zemra, zemra është e Allahut, mos ia jep kërkujt. Ai le ta mush. Dhe të përmendet emri i Allahut në zemrat tona. Balli është i Allahut, nuk i bim me ball në tokë askujt pos Allahut. Rukuja është për Allahun, nuk i përulemi përuljet e rukusë askujt pos Allahut. Respekt po, nder sa dush, përkulje e përulje Allahut xhalla xhelaluhu. Me se e meriton që këto gjymtyr atij t'i thehen dhe para tij të përulen. Fala tadu ma Allah ahada. Posa u ngrit robi i Allahut, jed'uhu, me e lut Allahun, me e adhuru Allahun tebareke ve teala në xhami, kadu jekunune alejhi libeda. Ata, sikurse Allahu thot, u tubuan rreth tij në masë të madhe. Ky tubim që e shkaktoi adhurimi i pejgamberit sallallahu sallam, është edhe në kontekstin pozitiv, është edhe në kontekstin negativ. Në kontekstin pozitiv, se adhurimi yt si besimtar ka me shkaktu reagime. Do të bën përshtypje të caktuara, pozitive, negative dhe çka tjetër, ama adhurimi është me të vërtet me forcë ndikuse, me forcë përçuse. Namazi, përmendja e Allahut, sikur që kemi mbulesa, mbulesa shkakton reagim, normal, Po dikën realisht e nxit për reagim pozitiv, e dikën e nxit për reagim negativ. Kështu që Allahu tha, kadu jekunune alejhi libeda, libed, gjënabet e në rëzër është, kur mblidhen flokët, e lidhen si ato shllunga, që i kanë lidhë, po diçka që shumë fije, shumë fije lidhen mes vete një apër. E Allahu tha, kur ti po adhuron Allahun azze ve xhel, këta po bëhen si shllung. Çka i bën kaq shllung? Një mbi një, një mbi një, një mbi një, po që shka më blakë po bëhen atë? Me të ngu ça po thush, çka po bon, xhinët, a u të mbëllu Edhe kurejshtë e Mekës vinin tek pejgamberi, sëmë kur e këtë në kuram shaftë, ça po thotë? Se, Kanë qejf me ni fjalën e Allahut, ama s'munden bash ashtu publikisht se tani çka thojnë ata tjerët. Dikush në kuptim pozitiv, dikush, thotë Allahu azze ve xhel, posa ti Allahun ta adhuron, bëhen bashkë kundër teje me të pengu, kurejshtë e Mekës, se kështu tha Ebu Xhehli. Se nuk lejoj une kurr me ma nënçmu Latin e Uzzan. Tham po ta nënçmon? Po ta nënçmon. Po falet n'Qabe. E u afrua me ia hudh do, do mbeturinat e devës. Mirëpo e pësoi keq atë. E pësoi keq ngase Allahu tha libeda. Këta shikoni Pejgamberi sa çka boni? Çka bëri pejgamberi sa që e shkaktoi këtë reagim? Po flas reagimin negativ. Të një bashkëpunimi të ndërsjellë me e nal atë nga kjo që ai po bën. Tha Allahu, tha, kul, innama ed'u rabbi, wa la ushriku bihi ahada. Veç Allah më padhërumë, për po falë namaz, për po qëka për po i bëjue, qëka për i bëjue për në namazë jemë, qëfar të telashe keni me mbulesën të emë, qëfar vlemi keni ju, qëka për i bëjue për në emë, asë për ujmë pënoj, asë për në në qëmoj, asë punë të mje për këshyri, e duha rabbi, zotin të emë padhërujene, pësë ka shë problem, pësë ka shë telashe Allah më padhërumë, kjo është përgjigja për. Sikurse ka thonë për Musën alejhi selam. Etektulune rexhulen en jekule rabbijallah, po doni me vra një veç që thotë Zoti jem është Allahu. Kështu Ebu Bekri u çu para kurejshëve të Mekës. Dikur i erdh këtu, te maja e hunës, e ju tha kurejshëve. Qështu ju tha, për? Po? Ja po doni me, me vra, me, me përzon, veç pse po thotë Zoti jem është Allahu. Çka po ju ban, Allahu, për? Kjo është një kuptim. E dyta është ata janë bo bashk. Jon bo kurejshët bashk. Jon bo fiset arabe bashk me luftu pejgamberin sa. E reagimi karshi këtij grupimi të madh kundërshtarësh kundër pejgamberit sa. Cili është kundër cili është reagimi i tij? Ja u kthen me ju sa i keni 10000, unë 20000 i boj. Me numra ja ja. ja. Kul innema ed'u rabbi. Ju thirrne kon doni, unë Allahun tem kam me thirr Kujdestarët e xhehenemit. Thirre ti kon dush. Na këta kena me t'i thirr ty. E kshyrim pastaj na se si po zhvillohet ngjarja ato. La ilaha illa Allah. Po këto kush e ngon vëllazë zot. E kjo është nuk është e thjeshtë. Ti thirre kon dush. Ti kon dush. Unë e kam Allahun tem. Pra na për shembull vëllezër. Sikur e cekëm n'dersin e kaluar. Një që i bëhet zullum, i bëhet keq. Thotë thirre kon dush ti. Merre kon dush ti. S'a me rëndësi. Ama unë Zotin tem kam me e thirr. Është, është goditje për shpirtin e për zemrën. Kul innema ed'u rabbi. Wala ushriku bihi ehada. Edhe unë kurrë Zotit tem shok s'i boj. Kurrë. Nuk muj, pavarësisht ofertave të juaja, kërcënimeve të juaja, çkado që ju të bani, a më ofroni diçka të mirë, a më kërcënoni me të keqe, çkado që të bani, nuk kam ku shkoj përtej kësaj, s'kam alternativë, nuk muj une, kjo s'është, nuk është kjo çështje që i nënshtrohet kompromisit, apo, nuk muj, ed'u rabbi, Zotin tem po e adhuroj, ku kam me shku përtej kësaj une, çka me bo tjetër une? E kupton, s'muj une, Zotin tem, çka me bo ma shumë? Prandaj, duhet me, duhet, këtu na mëson Allahu tebareke ve teala, domethonë, kuptimin e drejtë, por edhe komunikimin me çdokënd që s'të kupton, qështu du me që, oh, Allah, Zotin tem po adhuroj, Zoti më ka thonë qështu, ka me shku mu, këmë dhe, Allahu më ka, e çka me bo unë përtej kësaj, dhe? Nuk muj me kundërshtu unë, nuk muj. Kul inni la amliku lakum darran wala rashada. As unë kundër juve nuk kam as mundësi me ju bo dam e as nuk kam mundësi me ju udhëzu. S'kam mundësi, s'është n'dorë teme asgjo. E tëra është n'dorë të Allahut tebareke ue te Ose me i thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Jo për më keni me mua?" Po unë i thë, unë edhe gjysën e Kurejshëve kushëri kam. Apo, lej ti kushërinjtë ja Rasulullah, lej ti këta. Apo Zoti jam e ka n'dorë, edhe udhëzimin, edhe krejt çka ka. Ed'u Rabbi, unë Allahun tem, me Allahun tem, Allahu në dashtë ju udhëzon, ju udhëzon, mos dashtë Allahu, ai e din çka bon, ama unë flas në emën të Allahut, dhe unë Allahun tem e adhuroj e Pastaj tha: Kul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Ky është misioni jam. Misioni jam është adhurimi i Allahut. Misioni jam është t'i përulem Allahut. Misioni jam është t'i mësoj njerëzit t'i kthehen Allahut. Misioni jam është që njerëzit t'i pajtoj mes veti në emër të Allahut. Misioni jam është që njerëzit t'i mësoj me jetu si duhet. Ta luajnë rolin në këtë dunja për çka janë krijuar. T'i mësoj si me shpëtu nga dënimi, hidhërimi i Allahut. Misioni jam osht ky. Nëse ju kërkoni prej meje me hjek dorë prej këtij misioni, kul inni lan yujirani min Allahi ahad. Wa lan ajida min dunihi multahada illa belagan min Allahi wa risalatih. Unë nuk ka kush m'mbron prej Allahut mu nesër. Unë sot jua boj qefin juve, apo, me një përgjigje, me një fjalë, hiki prej diçkafit, apo, heshti për diçka që Allahu ka thonë, s'ban me hesht, ose boj diçka që Allahu ka thonë, mos e ban, te njerëzit muna me has në mirëkuptim, në rahati, apo, e te Allahu kush m'mbron. Ka mundësi, mi ka, kjo ka dash ta mëson me këto udhëzime, me i thonë Kurejshit, që Allahu e ka thonë, se nuk është n'dorë teme, mos hajdeni me mu me bo, unë jam i ngarku me detyrë, mu më ka ngarku Allahu me detyrë, unë e kom detyrë me bartë misionin sikurse Allahu kërkon, E kush te Allahu më mbron nëse unë nuk e baj këtë mision? Unë s'kam te Allahu as mbrojtës, as nuk kam alat, as mik, nuk kam asgjë. Dhe nuk më shpëton nga dënimi i Allahut illa përveç një situatë pështoj. Belagan min Allahi u risalati. Veç atëherë kur unë e kumtoj edhe për të detyrë. Veç që kjo të Allahu më kur e të drëmë? S'kam ka shkënë Allahu. Andaj të nërgozë, kjo është për pejgamberët, por është për neve të gjithëve. Normal me kategori, po çdokush prej neve është një lloj përcjellësi. Çdokush prej neve është një lloj bartësi, çdokush prej neve ka njëfarë misioni. Andaj në momentin kur je bo musliman, Allahu të ka nderu shumë. Allahu Allahu të ka ngrit shumë. Mirëpo, duhesh m'u sjell me përgjegjësi, Duhesh m'u sjell me, duhesh m'u sjell me sjelljen e bartësit. Ti je tash bartës i misionit. Dikush prej teje e don fenë, dikush për shkak teje s'e don fenë, dikush për shkak teje pajtohet, e dikush për shkak teje përçahet. Cili është misioni yt? Ti te Allahu nuk shpëtan nga dhenja përgjegjësisë për begatin që ki përveç, nëse ke çu misionin qysh duhet, me kompetencë e mundësi që ke pasë. Çdokush prej neve është bartës, na bajmë diçka, Dënimi i përhershëm në xhehenem Allahu na ruajt. E Allahu thotë hatta idha ra'u ma yu'aduna fa sayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Do të vazhdojnë ata me këtë arrogancë, me këtë kërcënim, njerëz caktuar, do të vazhdojnë ata me këto grumbullime e aleanca kundër teje o i dërguar i Allahut, do të vazhdojnë ata deri kur? Hatta idha ra'u ma yu'adun. Derisa, derisa të shojnë atë që ju kemi thonë se ka me ndodhë. Fa sayalamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. E atë ditë ata e kuptojnë kush, kush qenka i dobët edhe kush qenka n'numër më i pakët. Ki me pa. Ti për shembull sot si musliman, kjo është edhe për ty si musliman. Sot duket që pak je. Apo, se si të pati sa ka nga ata që Allahun e adhurojnë. Si të pati. T'duket vetja i dabt, karshi situatave të caktuara. Karshi rasteve të caktuara. Karshi grupeve të caktuara. Allahu po thotë, ki me pa jo më në këja me sa i fort jam. Shpendët me krah që lëvizin. Subhanallahu thojnë ato. Allahu tha walakin la tafqahun tasbihahum. Ju se kuptoni këtë tasbih, normal, ju se dini. Ama tasbih është ajo. Madhnimi i Allahut azze ve xhel. Prandaj më shumë i madhnohet e i nënshtrohet Gjithësia Allahut se që e kundërshton. Mirëpo, kur e kthejmë në nivel njerëzor, po, njerëzit jënë tjetër, po njerëzit s'janë krejt ato. Andaj nuk ban edhe këtu njeriu që aspektin numerik, apo forcën e caktuar materiale, apo fizike, apo çkado qoftë me e ba përcaktues të, Përcaktues të rreshtimit, kah duhet me shku edhe kah duhet me ia mbajt. Andaj po i thotë pejgamberit vetë, fakti që sot i ki sahabët e dobët, s'kanë mundësi me ju kthy kurejshve, ti bë sabër, vazhdoje misionin edhe, na ju kallzojmë shpejti se kush është i forti, dhe. Disa ulema kanë thonë, kjo nuk është veç për ditën e Kiametit, jo edhe në dunja. Mas pak viteve nga kjo nga këto ajete erdh lufta e Bedrit. Apo ma të fuqishëm ishin kurejshët. Edhe numerikisht ishin ma ma ma shumë, po kush fitoi në Bedr? Muslimanët. Me i tregu Allahu xhelle ue ala se rezultatet nuk varen nga kriteret që ju i vendosni, por Allahun tamon adhuroj. Kthimi tek Allahu xhelle ue ala të bon të fortë. Karshi çdokush që do me bo padrejtsi, me të shkel, me të nënçmu me të përbuz. Nëse je i fortë me Allahun, me udhëzim të Allahut xhelle ue ala, e ndjek rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu pa dyshim se pa dyshim se së shpejti mirret vesh kush është i fortë e kush është i dobët. Pastaj tha, Kul in edri e karibun ma juadune, em jexha, em jexhalu lehu rabbi emeda. E për këtë kërcnim, për këtë ndryshim, domethonë, se kush o i dobët e kush o i fortë, e kështu me radhë, nuk e di kur ndodh, nuk e di. A ndodh ngat, a ndodh larg, nuk e di kur ka me ndodh. Qekjo fjala, nuk e di, po na përsëritet shpesh në suren el-Xhin, apo. Atje thanë, ue inna la nedri, na nuk e dimë, a sherr do me n'tokë a naj hajr, na nuk e dimë, unë nuk e di, na tregu se nga cilësitë e kuptimit të drejtë të fesë e para, dhe nga treguesit e formimit të duhur të bartësit të kësaj feje është, fjala nuk e di, nuk e di. Ai që në fjalor të tij s'e ka fjalën nuk e di, as fenë s'e ka kuptu, as me ba që nuk mune të përë. Nuk e di, nuk di. Qe pejgamberi nuk di, që atë ditën kur Allahu xhelle ue ala juve ju sjell këtë, që unë nuk e di unë. A është mas një vjete, mas 5 vjete, mas... Apo krejt n'dunja nuk ndodh, nuk e di. Ama e di se do të ndodhë, nuk e di jetë. Dhe nuk ja shfaq Allahu askujt këtë fshehtësi, përveç kujt don ai nga të dërguarit e tij. Ja shfaq një pjesë të caktuar. Edhe melaikeve Allahu ju kallzon, a është momenti i vdekjes gajb? Po, i tregon Allahu melekut të vdekjes, në qit ditë ko me dek filoni shko kryje punën. Ai e din? Po e din masi që Allahu i kallzon. Edhe të tjera të caktuara për çka, na nuk i dim. Jo n'gajb pos asaj që na ka mësu Allahu xhelle ue ala. Ka paralajmërime për të ardhmen që kanë me ndodh, apo na pi çka i dim? Në bazë atë që Allahu na ka mësu. E pas Allahu po thotë Atij që Allahu ja, ja, ja mëson do sene për me e përhap fenë e tij, për me çu përpara shpalljen e tij atë, apo, jemi në surën Xhin, në surën apo e atyre që kanë me luftu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, në surën e atyre që në esencë janë pasues të shejtanit apo që e sulmojnë besimtarin, në surën e atyre që dojnë me i bo dom besimtarit. Allahu thotë, atij që Allahu ja ka shfaq do udhëzime, ja ka hap do kuptime, fe innehu jesluku min bejni jedejhi ue min khalfihi rasada, Allahu xhel-le ue ala, para tyne e mas tyne, vendos kujdestar. Ka melek që të ruajnë, e të mbrojnë, apo, që ti Allahun e përmen, Allahun e madhnon, flen, ec, apo, e ti nuk din se sa mbrojtës që është tu të rujt, jepën. Andaj mos mos mos i humb këta mbrojtës për të fitu do mbrojtës tjera. Do njerëz tentojnë me i fitu do mbrojtës prej njerëzve, apo? E hupin mbrojtjen e Allahut azze ue xhel, apo? E ku të mbron kjo, apo? Ne e pamë në fillim, apo? Ata që kanë kërku mbrojtjen e xhindve, Fezaduhum rahaqa, veç ça u kanë shtu gazepin e tutën ma shumë, se njeriu sa të merr vesh që ki nevoj për te, ma shumë ta hip gazepin, apo, ta. Kjo është esenca e njerëzve, apo? Esenca, përjashtimet e besimtarët tjetër çka. Po një njeri, kjo rregull, njeri qeta e ka, sa ma shumë, ta merrni fminë. Me bo me marr vesh fmi se po tutesh për diçka vetë, apo? Për shembull, me bo me kon për shembull një, një, një, një fmi i vogël, me pas një aparat n'dorë. e kanë çuar në vend mesazhin e Allahut. Kush me ditë? Allahu me ditë. Ai e din. Po dije që domethënë e vërteton atë që e ka ditë e para. Edhe me ditë vet thirrësi, bartësi i misionit, besimtari me ditë me këtë mbrojtje me ditë se bartja e misionit është sebeb me t'rujt Allahu tebareke ue teala. Vëllezër të nderuar, sa ma tepër i shërbejmë këtij misioni të shpalljes, Allahu na run ma shumë neve, pasurinë tonë, fmitë tonë, familjen tonë, ta run Allahu xhel-le ue ala, sa ma tepër angazhohesh për këtë fe, ma shumë të mbron Zoti tebareke ue teala, sa ma tepër je për këtë udhëzim, që njerëzit me u udhëzu nga pasuria jote, nga mundi yt, nga dija jote, nga lodhja jote, nga krejt çka ki, nga autoriteti, ma tepër të mbron e të run Allahu xhel-le ue ala. Se kjo garancë, për me pa ti vetë, se Allahu thotë, ue ehata bima ledejhim, ue ahsa kul-le shej'in adeda, dhe se Allahu xhel-le xhelaluhu me dijen e vet, gjithçka, domethonë, ka përshi, krejt Allahu i din, sa ka mundësi ky, sa ka mundësi ai, ça mun me bo ai, Ai i din krejt, ka përshi gjithë me dijen e tij, edhe të gjithë i ka llogarit, Me, me adhurim ndaj Allahut xhelle ve ala fortifikohu, imunizohu me dije të vërtetë e të duhur, mos ke frikë, e s'tutesh, e s'tutesh, nuk ka kurrë çka të bën, me lene dhe të mëndu më përë. Shejtanët, xhinët, që të kërcnojnë e kështu më radhë, janë ushtarët e mposhtur të iblisit, por kur ti je i fortë e i lidhur me Allahun tebareke ve teala. Se Allahu po i ka përfshi Allahu me dije, krejt Allahu i din, krejt Allahu i din, edhe i ka përfshi me numër krejt Allahu tebareke ve teala. Të në vëzër, nëse njeri për shembull, për fund me kuptu ma mirë këto. Për shembull, në një vend të caktuar dikush e ka mundësinë me të bo dëm, e ka mundësinë. Për shembull, është në pozitë të tillë, është në vend të tillë, ka mundësinë. Ti i thush, në rregull ti mundesh me më bo dëm këto. Ama unë e di se ti banon filan vend dhe ki tre fmi dhe shkon qit shkollë. Qëto kur ti ja thush për shembull, a e mban ato indiferent ka shti me të bo dëm, do të ka dalë burrë se çfarë po gutësh apo. Apo. Apo me veç veç informata pse ti din për to diçka, ja din do do do detaje. Ti qe din, po ti edhe me ditë kaq s'ki çka i bën. Apo po veç informata pse din, din me shkaktu probleme. Por Allahu po e di krejt ku janë. edhe çka mundën, edhe çka bojnë. Krejt i din Allahu azza wa jalla. Prandaj në Allahu mbështetu, në Allahu dorëzohu që të jesh stabil në rrugën e Allahut xhalla wala, të jesh bartës i duhur i misionit të Allahut xhalla wala për udhëzimin e të mirën e njerëzve që të shpëtojnë nga kthetrat e iblisit, e t'i kthehen rrugës së Allahut, e t'i shfrytëzojnë si duhet begatitë e Allahut tebareke ve teala që realisht të pajtohen mes veti, të largojnë konflikte, të largojnë e, ngatërresat, ngase shkaktari i ngatërresave, shkaktar i prishjeve, shkaktar i fesadit, i dëmeve është realisht iblisi. Edhe ushtarët e tij nga qëta që Allahu po flet për ta. Përderisa je besimtar në rrugë të Allahut xhelle ve ala, ti je në rrugën e duhur, ti je tu bo mirë. Ti je duke tentuar njerëz me i ndreq, me i pajtu, me i, me u rregullu jetën apo. Prandaj mision më të mirë, mision më të shenjtë, e më të strajtë, e më fisnik nuk gjen, apo. Dhe ai që i përkushtohet kësaj, Allahu e ruan edhe në nderin e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij, në jetën e tij, gjithë është i mbrojtur. Po edhe diçka me bo me i ndodhë, si sprovë e dunjas, që nganjëherë ndodhin sprova të caktuara, shumëfish paguhet, apo, shumëfish ngase sigurimi te Allahu xhelle ve ala është sigurim që kërkush s'mun ta paguan, apo. Apo, ai që është i sigurum te Allahu xhelle ve ala, apo me ditë sa e pagun Allahu për këtë sigurim, kish pasë qejf m'u rrokë krejt dikun, apo që me ia kompenzu Allahu nga sigurimi i tij ato. Allahu fort pagun ato. E lumi ai që është i sigurum te Allahu xhelle ve ala. E ka të sigurum te Allahu edhe jetën, edhe pasurinë, edhe familjen. Krejt i ka sigurum te Allahu. Se emni Allahu është el mu'min. Siguridhënësi, ai jep siguri, edhe garancë për siguri, po edhe nëse diçka të ndodhë në këtë siguri, me lejen e tij ndodhë shumë fish ta pagun ato. Andaj nga çdo aspekt, je fitimtar, edhe nga çdo aspekt, je triumfues, e në dunja n'ahiret, prandaj, një adhurus i Allahut s'ka për çka me u ndi inferior, as kom, i kompleksum, por i krenar, faqebardh, dhe në takimin me Allahun tebareke ve teala. Kjo është ajo çka Allahu na tha e na mëson se tekefundit këto udhëzime nëse s'i merrni ju, Allahu çon gjin që i marrin ato. E Allahu çon dikën që i merr, ama nuk mbetet feja e tij dhe shpallja e tij pa bartës. Kjo me rëndësi ajo. E tash ne do të përzgjedhim, a do të jemi ne bartësit e privilegjuar, apo këtë privilegj e këtë nder, do ta kalojmë te tjerët për shkak të kalkulimeve të caktuara personale e intereseve të dobta që ma shumë, madje shumë, ma shumë humbim sa ç'i fitojmë ato. Allahu na bashkoftë në xhenet me të gjithë ata që kanë qenë n'rrugë të pejgamberëve e me pejgamber të Allahut tebareke ve teala, na mundësoftë Allahu që ta ndjekim udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhelle ve ala. Kjo është surja Xhin, e kështu e përfundojmë suren Xhin alhamdulillah. Vazhdojmë tutje me suren e radhës. Në takimin e ardhshëm Allah ju ruajtë dhe ju nderoftë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kethira